sa nám to pomaličky kráti. V aktuálnom kalendári zostalo už iba niekoľko nepopísaných stránok. No a hra zvaná Život, tá šlape na plné obrátky. Hráme sa už na všeličo možné, na ekológiu, na charitu, na demokraciu, e, slobodu vo všetkých smeroch, aktuálne aj na toho Ježiška, hoci vieme, že ak by sme do obchodu nešli, tak pod stromčekom nebolo naozaj nič, okrem popadaného ihličia Na strane druhej má to svoje čaro, ak sa darí túto atmosféru navodiť, ale to zrejme hlavne tam, kde na všetko spomínané sa nikto nepotrebuje hrať ani počas celého roka. A potom príde nová hra, tzv. novoročné želania, tá skončí možno ešte rýchlejšie, s čím by ani tak nebol problém, ak by do spomínaných hier neboli prevažne všetci nútení, ani tí, ktorí popri nevýhodách nepotrebujú brať ani tie bonusové záležitosti, keď si hovoria, joj, ako dobre, že to tento rok vychádza na pracovné dni. No a hneď viete, koľka aj v tomto smere bije. Píšeme 23. decembra 2024. Toto nepopustí a toto ani neoklamete. Je to deň, ktorý sa už nezopakuje a tak si ho na ploche dvoch hodín trošku vyobraciame. Počúvate Petrolejku, ktorá má tiež svoje pravidlá a aj tento raz vám pri nej nerušené počúvanie z Banskej Bystrice šelá Peter Kršiak. Začneme návratom do septembra roku 1977, keď eh, bola vytvorená táto verzia jednej zo svetových hitoviek. Mirek Černý písal text pre Vieru Špinarovu, na ktorú v tomto predvianočnom čase každoročne spomíname. tiež len toto Boogie, ktoré v origináli mali možnosť ponúknuť pod názvom Yes Sir I Can Boogie. Dve dámy, ktoré si hovorili Bakara, bola to ženská populárna hudobná formácia alebo tandem eh, Majte Mateos a Maria Mendiola, žiaľ teda druhá spomínaná už medzi nami tiež nie je, od septembra 2021. No a Českú verziu, tu sme si pripomenuli v podaní vzrastom síce nie veľkej, ale výkonom určite. E, Vierky Špinárovej ročník 1951 z pohľadu premiéry včerajší dátum bol narodeninovým novým Poprvýkrát na verejnosti vystúpila ako 14-ročná, ešte s veľkým orchestrom na Akadémii ostravských škôl. V 66. bola finalistkou speváckej súťaže Modrý křišťál, no a toto malo v jej eh, nasledujúcej kariére zásadný e, úvod. Ešte v tom istom roku natočila aj v Ostravskom rozhlase prvú pesničku a začala spievať s kapelou Flamingo. No a prešli roky, došlo až k tomuto momentu s Ivom Pavlíkom, jeho formáciou tiež v Ostrave sa malo točiť podľa dostupných informácií práve v tom septembri 1977 dielko, ktoré sa zaradilo medzi u niekoho neprepočuteľných e, titulov, ale sú aj takí, ktorí sa týmto smerom až tak nemusia obzerať, majú iné obľúbené hudobné vlny, môže byť, že niečo príde aj z tej strany, pretože v prípade Viery Špinárovej je to dnes e, všetko. Žiaľ teda od toho 26. marca 2017, e, keď skolabovala počas koncertu, tak nám už do jej z pevníka nič nemá šancu pribudnúť. Len takéto obzeranie sa. Podobne to bude aj v prípade ešte niekoľkých interpretov, aj keď e, aktuálne to bude postavené na tých, e, ktorých pologuľaté výročia si pripomíname. Jednak je tu e, Miluška Voborníková ako ročník 1949, no a keď mala 20, tak e, sme prišli o výraznú postavu hudobnej histórie aj z dnešného pohľadu, hoci teda už uplynulo tých 55 rokov, alebo respektíve uplynie 26. decembra, keď došlo k náhlemu odchodu Jiřího Šlitra snáď asi netreba predstavovať, čo znamenal pre vývoj modernej populárnej hudby v našich zemepisných šírkach, aj na Slovensko to zasahovalo, keď po boku Jiřího Suchého vytváral výrazné tituly, ktoré dodnes patria ku klenotom hudobnej pesničkovej tvorby. Samozrejme, bude to ešte aj o návrate do roku 2021, tom hudobnom predovšetkým. Tromi pesničkami si to pripomenieme a ešte dostanú priestor ďalší oslávenci z aktuálneho obdobia. No dnes tu máme ten 23. december, 358 v kalendári, 8 dní do záveru, meninový oslávenec na Slovensku to je Nadežda, meno má ruský pôvod, významovo je to o nádeji, v Českej republike si sviatok pripomínajú vlastičky, ani nebudeme popisovať, čo ďalej sa zvykne ním dodávať majiteľky ženského krstného mena. Základom je slovanské slovo vlast. V hovorovej reči sa môže jednať aj o domácu podobu mužského mena Vlastimil alebo Vlastislav, však napokon aj Vlasta Burian tu pobehoval. No a tiež sa zvykne v Čechách hovoriť na svatou vlastu vezmete si vestu, dnes možno aj lopatu na niektorých miestach, ak je to o väčšej pokrývke ako tu v Nížinách. No a tie nasledujúce minútky nám zase pokrie dáma narodená 23. decembra roku 1991, takže 33. narodeniny by to mali byť dnes. V prípade Dominiky Mirgovej, ktorú tiež mnohí mali možnosť zaregistrovať svojho času, hlavne v tom 2007, keď sa zúčastnila súťaže Slovensko hľadá Superstar, obsadila druhé miesto a v roku nasledujúcom už ponúkla aj prvý album, z ktorého sa v rádiách e, dočkali rotácii viaceré pesničky, tu je jedna z nich. Odvtedy žije aj ona, skoro ako v sne. 23. jún roku 2008 sa písal, keď tento album uzrel svetlo sveta oficiálne, producentami bratia Romana Tibor Jediný, známy zo svojho pôsobenia v skupine Exil. No a takýmto spôsobom vypomáhali aj Dominike Mirgovej, dnes už samozrejme by sme mali skôr hovoriť Dominike Zvolenskej povídají, ale hudobne napreduje týmto spôsobom. No a šiestý album, ten je aktuálnym z roku predchádzajúceho. Ten pod názvom Wonder Woman bol ponúknutý 1. decembra minulého roka, takže je po čom siahať a prípadne kto mapuje túto hudobnú cestu, môže byť, že je nadšený aj z tej aktuálnej hudobnej produkcie. My sme si dovolili siahnuť niekde na začiatok a podobne to bude aj v prípade pána, ktorého narodeniny prídu o dva dni. O chvíľočku sa dostane k slovu. Tiež aspoň v jednej nahrávke. Poďme si pozrieť udalosti, ktoré nám aktuálny termín, to znamená 23. decembrový deň, ponúka. Začneme rokom 1466, keď Jiřího Spodebrat eh, pozdravil pápež Pavol II bola na tohto pána uvalená kliatba pápežom, súčasne bol vyhlásený za kacíra, zosadený z trónu. No a takéto hry sa hrajú, keď milujeme blížneho svojho, ale kliatby hádžeme všetky, na všetky svetové strany, len to tak sviští. V dôsledku záchvatu duševnej poruchy si v roku 1888 holandský maliar Vincent van Gogh odrezal kus ľavého ucha daroval ho ľahkej dáme, nazveme to takto. Pokiaľ ide o 20. storočie, v 1920. britský kráľ Juraj V podpísal zákon o obmedzenej samozpráve Írska, ale pokus o urovnanie britsko-írskeho konfliktu sa nepodaril. Niektorým to bublá, pod povrchom v podstate do súčasnosti a nemusí to byť iba o týchto zemepisných šírkach. V 1947 vedci z Belových laboratórií v Spojených štátoch predstavili prvý tranzistor, čo bol začiatok revolúcie v rozvoji elektroniky. V roku 1953 vrchní predstavitelia Sovietskeho zväzu oznámili, že bývalý minister vnútra Lavrint Beria bol odsúdený a popravený ako agent imperializmu. Bol ročníkom 1899, takže mal 54. John Hartwell Harrison a Joseph Murray, tí v roku 1954, čiže pred tými 70 rokmi, vykonali prvú úspešnú transplantáciu obličky v roku 1968 po 28 stretnutiach vyjednávačov Korejská ľudovodemokratická republika prepustila 82 členov posádky americkej prieskumnej lode Pueblo. Aj tam sa ukázalo, že bez vyjednávania to zrejme ďalej nepôjde. A keď, tak môže byť, že nastane opäť situácia, aká aj v roku 1979, keď sovietské jednotky obsadili hlavné mesto Afganistanu. Prišli do Kábulu. No, už je to tiež v čase dostatočne vzdialené a situácia trošku o niečo inom. Je to moment, ktorý niekomu energiu uberá, inému pridáva, každý na to máme svoje postupy, aké roboopatovský, tak o tom budú hovoriť nasledujúce minútky. Robo si pripomenie už teda o dva dni 53. narodeniny rodák z Trnavy, ktorý vyštudoval konzervatórium, klasickú gitaru. V 93. narukoval do vojenského umeleckého súboru, spieval s Big Bandom tamojším a od roku 1994 je na solovej dráhe, takže pripomína si v tomto roku 30. výročie pokiaľ išlo o dosť dôležitý krok, no a v 97. ponúkol prvý album, na nás čaká rok 2003, keď to bolo práve o príleve energie. vážim Čakám prílev energie Energia neprichádza Hromadí sa vo mne sadza. Ani liter čiernej kávy Na nohy ma nepostaví A v tom prídeš, lepšie mi je Máš v sebe dosť energie som slabý, ledva žijem, príde s morom energie, pomaly ju do mňa vlievaš, prestávam byť kusom dreva, hromadia sa vo mne zvyšky, padám na zem, padám z výšky, tým prílevom presvedčivo, opäť do mňa vlievaš život. A už zase lietam, a už zase žijem,

Hromadia sa vo mne zvyšky Padám na zem, padám z výšky Tým prílevom presvedčivo Opäť do mňa vlieva život A už zase lietam A už zase žijem Yeah. tiež titulná pesnička za nami v prípade tohto produktu z 15. septembra 2003, keď prišiel Robo Opatovský práve s albumom nazvaným Prílev energie, to by mala byť e, albumová štvorka. Dvojkou nebol som zlý, trojkou pravá tvár, vtedy spred troch rokov. Samozrejme pribudali aj ďalšie, hlavne tie vianočné v tom ostatnom období, keďže je to jeho narodeninový čas a mal možnosť aj takýmto spôsobom osloviť poslucháčov, aj iným samozrejme, súťaživým v marci 2009 v rámci slovenskej verzie Eurosongu si vyspieval 6. miesto s pesničkou Prší v národnom kole 2010 súťažil so skladbou Niečo máš No a stal sa aj producentom albumu Lážo Plážo herca Maroša Kramára, ktorý vyšiel v júni 2008. Z tých ďalších rokov Swing a Latin, projekt z 2006. a prvý Vianočný, ten má o dva roky menej. Potom už došlo aj na rekapituláciu v maji 2009, keď vydal kompiláciu Robo Opatovský 2009 až 1996, dalo sa tam takto v čase cúvať. V reedícii sa to objavilo potom v máji roku nasledujúceho. Nejaká tá bonusovka sa tam e, vymenila, doplnila. Takže kto nevlastnil jednotku, takmer o nič neprišiel, ale zase ak chcel mať všetko pohromade, tak bolo dobre sa vrátiť aj k tomu predchádzajúcemu, tej verzii. V novembri 2011 to bol štúdiový album nazvaný jednoducho Robo Opatovský No a Vianočný album Dvojka to tiež na seba nenechalo dlho čakať. Prichádzali samozrejme ďalšie pesničky, ďalšie projekty, ale dnes len takáto spomienka. Viac priestor dostávajú tí, ktorým vychádzajú na toto obdobie nejaké tie jubileá, aspoň pologuľaté. O chvíľočku sa aj k jednému dostaneme, ale najskôr si uzavrieme udalosti, ktoré nám aktuálny kalendár ešte ponúka. 23. decembrový deň, keď e, niektorí zo Sovietskeho zväzu prechádzali inam a niektorí sa zase vracali domov, ako napríklad aj Andrej Sacharov s manželkou v roku 1986 sa vrátil do Moskvy z vyhnanstva v meste Gorky, kam ich v roku 1980 poslala vtedajšia vláda ten istý deň boli aktívni aj za veľkou mlákou. Americké pokusné lietadlo Voyager ukončilo v Los, v Los Angeles let bez predstávky okolo Zemegule 40 212 km dlhú trasu preletelo za 9 dní, 3 minúty a 44 sekúnd. V 89. sme tu mali tzv. Nežnú revolúciu na demonstrácii na Bratislavskom námestí SMP, ktorú organizovala verejnosť proti násiliu. Vyjadrovali občania solidaritu s rumunským ľudom. V Rumunsku tiež prebiehala revolúcia a žiaľ aj s ozbrojenými zrážkami. Nedaleko Rozvadová boli v tento deň tiež v tom 89. symbolicky prestrihnuté pohraničné drôty a zátarasy medzi vtedajším Československom a Nemeckom. O rok neskôr došlo k referendu v Slovinsku, kde si odhlasovali odtrhnutie od vtedajšej socialistickej federatívnej republiky Jugoslávia 88% voličov Aleksandr Kvašnievský, ten bol v Polsku inaugurovaný do úradu prezidenta. To sa písal rok 1995. Rok 2002 vstúpil do histórie tým spôsobom, e, keď došlo k prvému bojovému stretnutiu medzi bezpilotným a konvenčným lietadlom. Iracký MiG-25 zostrelil americký dron Predátora nad svojim územím americký dron. Dobre. Na železničnej trati e, medzi Prahou a Dečinom v roku 2004 začali premávať skúšobne elektrické jednotky zvané Pendolino, tiež tým majú svoje radosti a starosti. No a v roku 2011 sa konal pohreb Václava Havla tento deň, 23. decembra. No, čo sa ešte bude konať e, napríklad v nasledujúcich chvíľu, chvíľach, tak e, to bude naše pristavenie sa pri pesničkách dámy, ktorej 75. narodeniny klopu na dvere. Pôvodne e, teda Miluška Voborníková, aj keď aj v tomto prípade by možno bolo dobre hovoriť Miluška Spálená, pretože manželom je spevák Petr Spálený, ale tak ako pri Dominike Mirgovej sa viac spomína teda to pôvodné meno a aj tomu budeme verní, lebo napokon aj hudobné nosiče o tom takto vypovedajú tak si ju piatimi pesničkami pripomenieme pri tejto príležitosti. Aj moment, e, keď oznamovala, že má rada ráno prebudené, to bola skladba, ktorú pre ňu písal ako skladateľ Zdenek Marat. O textík sa postaral Ivan Rössler Točilo sa v januári roku 1972. I need you. tu snídá. Ráda mám ráno probuzené, jen já měla bych vstát. Měla bych Měla bych Tak sa nám to pekne prelína čase, keď eh, Robo Opatovský sa ešte iba rozkukával po svete, tak táto pesnička bola horúcou novinkou v podaní dámy, ktorá prišla na svet v Mladej Boleslavi 25. decembra 1949. No a neskôr sa dostala do divadla Semafor cez konkurs v 68. Pôvodne študovala strednú zdravotníckú školu stalo sa tak tým pôvabným a predovšetkým pánským publikom obdivovaným Benjaminkom celého vtedajšieho súboru tohto kultúrneho stánku, kde vystupovala v podstate s dvomi semaforskými skupinami. Na jednej strane to boli Miloslav Šimek a Jiří Grossman, na strane druhej Jiří Šlitr a Jiří Suchý, čo si aj pripomenieme pesničkou o chvíľočku a už to bude taká prvá šlitrovka dnes. Od 72. to bola potom už skupina Beat e, Petra Spáleného, za ktorého sa teda na peti aj vydávala, ale nie preto, <laughs> aby mohla fungovať v tejto formácii. Na počiatku 70. rokov bola v podstate na vrchole svojej speváckej kariéry a umiestňovala sa aj na popredných pozíciách v rámci obľúbenosti v rôznych anketách. Nebol to len Zlatý Slávik. E, v 71. získala napríklad cenu publika na Dečínskej kotve a v 72. aj cenu novinárov v polských Sopotoch. Na jej konte dve albumové kolekcie, následne niekoľko kompilácií, výberov, množstvo singlov. Nie je to tak dávno, čo Suprafon vydal digitálne práve nahrávky tejto dámy, aj raritné a rovnaký počin pripravil aj Český rozhlas v rámci tzv. radiotéky. No a pokiaľ ide o e, ten nasledujúci single, tak bude celku výnimočný, netradičný, pretože išlo o taký maxi singlik so štyrmi pesničkami, pričom dve patrili Miluške Voborníkovej a dve Karlovi Gotovi. Ten tam mal svoju Lady Carnival, aj skladbu Rio de Janeiro, No a okrem báječného rána sa tam ocitla aj nahrávka Líbej mne víc, to sú už práve tie pesničky, ktoré naspievala Miluška Voborníková. No a Líbej mne víc je práve titul, o ktorý sa po tej autorskej stránke mal možnosť postarať v pozícii hudobného skladateľa Jiří Šlitr a text písal jeho spoluautor tradičný Jiří Suchý. príležitosti, ktoré mala možnosť e, Miluška Voborníková svojho času zrealizovať. E, natočila aj množstvo duetov, keď teda nebudeme rátať s Petrom Spáleným, s ktorým to bolo logické, tak e, po jej boku sa po tejto stránke mali možnosť realizovať aj také legendy ako Valdemar Matuška, Pavel Bobek, Nadia Urbánková, Jirka Korn, aj Jitka Molavcová, respektíve Petra Černocká. Bola tam aj Jana Mařasová, ktorá sa stala súčasťou divadla Semafor. Dáma, ktorú mnohí mohli zaregistrovať eh, tiež vďaka prvej fontáne pre Zuzanu, kde si zahrala tú nemožnú. Neskôr sa objavila aj v seriáli Dlouhá míle ako pacientka v nemocnici a následne lietala na tom rogale s jedným z hlavných hrdinov. Dopadlo to žiaľ teda pre Honzu Čenského, aspoň teda našťastie iba pre jeho postavu. Tragicky, ale aby sme sa veľmi neodkláňali od e, Milušky Voborníkovej medzi také tie duetové výrazné tituly sa zaradila aj práve nahrávka, ktorou si pripomenieme tú druhú dvojicu, s ktorou mala možnosť účinkovať, pretože Jirka Grossman ten sa podpísal aj pod muziku, aj pod text tejto pesničky. Miloslav Šimek ten tak symbolicky z času na čas si zaspieval po boku Jiřího Grossmana, ale e, s Miluškou Oborníkovou som nedohľadal žiadne dueto a ani takto v trojici, že by spolupracovali, ale Jiří Grossman zahviezdil v tejto skladbe a Miluška Voborníková mu poslúžila ako objekt náklonnosti práve v nahrávke s názvom Pupáková píseň lásky to je posledný februárový deň roku 1969. Tuhle píseň zpívám společně s Miluškou Voborníkovou. Miluško, potem. Sedni si mi na koleno. Takhle si sedneš, to musí být trošku sexy, aby si divák nemrada přišel na svý. No, to je ono. A hnedka spustím, dojde k nejhoršímu. Milá dámo, chtěl bych ti tu v kletě konec, vyspívaj chlapci. Prohodí ti pár slov od citu. A teď ty, Miluško. Neříkej nic, nebo začnu brečet. Taky hezky zpíváš. Mně úplně stačí že si tu. A zase jít já, jenže mě te právě o tu dobu. Já jsem s těma přímo rozenej, kdy už ti to stačit nebude. A zas Miluško spust, hop. Tuším, že to ve mně vzbudí zlobu. Co pak, co pak, co pak? Přesto ale staň se os a my to musíme trochu rozpohybovat. Divák se nesmí nudit. Zluško, ty vstaň, já už bych to asi taky díl nevydržel. Chlapci, držte rytmus a Miluško, ty jdeš jako po lese, tady je sasanka, vlevo je kňour a já ti dělám nevnavný návrhy. Pozor! Chtěl bych tě ve chvíli předletní zavést ti na místa diskrétní a zašeptat ti slova plná úcty. Zdá se mi to trochu přehnané, na tohle odpovím, ne pane, takovýhle našli by se tucty. Tak to musím zkusit jináč, tak tě chci pozvatí jednou, na vycházku vlasti v jednou, která by skončila se v lefe. Co říkáš? Nad tímhle návrhem věru, byť by byl pronesen v šeru, se slušná dívka otře Ale u já, brr, takhle. Brr. No to je to správný. Je hrozná potíž, si dám mě větu, která vedla dý přímo v rozhodnutí. Neprskám na tebe, Miluško. Čím více potíž, Víc a víc to vidí, že jí tohle k rozhodnutí nedonutí. Na vás, madám, taky jsem neprck. My jen dokážem městem, parkem, rezervací, dlouva spolu denně křížem krážem. Snad budu umělej, nebo spíš hrtmělej, či snad každej potíž má věc značně Zkrátka láska je věc značně obtížná. Aj na Jirku Grossmana sa v decembri obzvlášť spomína toho 5. decembra roku 1971 sa jeho životný príbeh uzavrel. Nahrávka teda z toho 69. z hodov okolností, keď už bola Jana Mařosová spomínaná, tak tá ešte nebola ani na svete. Keď tento titul vznikol, prišla až je teda 11. mája, tá momentka, keď sa v Prahe narodila a potom neskôr si aj s Miluškou zaspievala na doskách divadla. Semafor, no a my Miluške ešte samozrejme zostaneme verní dvomi nahrávkami. Ehm Zaujímavosťou môže byť, keď už sme pri tých narodeniach, že populárnou napríklad detskou pesničkou eh, bola skladba Tancovala Žížala, ktorú napísal detko Milušky Voborníkovej a ona sama potom túto pesničku natočila a používala v programe pre deti a beceda Milušky Voborníkovej s týmto programom aj eh, potom jazdila eh, za deťmi v druhej polovičke 90. rokov po roku 2000 účinkovala v muzikáli Richarda Pachmana Babička a pripravila aj e, dve nové skladbičky, ktoré zaradila na výbevrový album Pop Galerie z roku 2005, ale programy s Petrom manž- e, manželom Petrom Spáleným, tak e, tie teda boli a dodnes by mali byť ešte z času na čas nejako realizované. Hlavne, keď sa vybaví táto dvojica, tak možno také tituly ako Návštevný den u Miloslava Šimka alebo Zajíc v pytli divadla Semafor e, ktorý bol svojho času hudobno-zábavným programom točeným počas 80 rokov práve v divadle Semafor a e, muziku k tomu hlavnému titulu, ktorý uzatváral predovšetkým tieto programy, písal práve Petr Spálený, s ktorým má dceru Barboru. Čo si vypočujeme ako predposlednú pesničku, tak e, to bude nahrávka e, z februára 1971. Zostaneme verní tomuto obdobiu. raz cover verzia, dovezená z bývalej Jugoslávie melódia. Niko Nikica Kalogiera, ten sa postaral o množstvo hitoviek. V tomto prípade môže byť, že ju mnohí budú počuť aj v pesničke, ktorú otextoval Vladimír Poštulka a skladbe dal názov V Čibu je bál. Áno, aj my dáme už pa, pa, pa, pa, pa. Týmto smerom ešte možno by mohlo byť eh, celkom fajn si pripomenúť Milušku Voborníkovú aj ako herečku, objavila sa pred kamerou. Väčšiu úlohu dostala možno maximálne tak dnes už v podstate zabudnutom takom psychologickom príbehu nazvanom Jsem nebe, to je z roku 1970. Tie menšie úlohy jej pripadli v známejších komédiách Ženy vo vsajdu alebo Hodinářova svatební cesta korálovým mořem. No a väčšiu príležitosť jej ponúklo skôr e, v televízii taký titul Lev v uliciach zo 72., kde si zahrala s Vladimírom Menšíkom, no ale diváci by ju mohli poznať aj vďaka pesničke Krása skrývaná, ktorá bola spievaná vo filme Metráček v 71. roku. To by aj mohlo byť v podstate všetko, e, čo by sme si o Miluške mohli dnes povedať. E, čo sa týka muziky, tá nasledujúca, v podstate posledná pesnička, to bude návrat do mája roku 1980, opäť cover verzia ktorej český text písal Michal Žantovský. Skupina Groš e, tá prináležala k divadlu Semafor. Sprevádzali z času na čas aj Pavla Bobka a iných interpretov. No a Miluška si tiež zaspievala s touto formáciou práve skladbu s názvom Dej mi lásku. Thank you. sempre lásku dávám, Si zas příští chvíli zkouší zpátky brát. Je zlé mít strach ti říct, tak já to vzdávám. A tolik bych si přála být jen tvou. Ty víš, co chci ti dát. ďalší z blokov za nami, pred tým nasledujúcim, ktorý bude obsahovať tri pesničky z roku 2021. Tak ešte pohľad do dnešného hudobného kalendára z tej svetovej scény vyskakujú dve postavičky. Tim Hardin, ten bol ročníkom 1941, spevákom, skladateľom a gitaristom. Tie hudobné základy získal doma Mamina tá bola husľovou virtuózkou, ocino hralo v jazzovom orchestri, no a po námornej službe v Indočíne sa prihlásil na štúdium herectva, túto školu nedokončil. Začínal ako pesničkár v hudobných kluboch v Bostone a v okolí, známym sa stal aj vďaka vystúpeniu na festivale v Newporte, nakoniec sa presadil skôr ako skladateľ úspešných pesničiek pre iných interpretov, než solový Spevák 10 albumov stihol, mm, stihol vydať. Po jeho úmrti vyšlo ešte viac ako 10 rôznych kompilácií s jeho nahrávkami. Tým posledným dňom bol 29. december, takže krátko po 39. narodeninách zomrel v Los Angeles. Anthony Phillips eh, o 10 rokov neskôr narodený v Londýne v 51 ten sa stal spevákom, gitaristom, klávesákom a zakladajúcim členom kapely Genesis. Už pred ňou hral v kapele The Anon. Táto formácia vznikla ešte v 66. Od januára 67 používali práve názov Genesis a v marci 69 ponúkli prvú LP platňu. Anthony ten odišiel zo skupiny už v roku 1970, keď dal prednosť profesii učiteľa hudby a neskôr nahral aj viac ako 10 sólových albumov. Ten prvý ponúkol v marci 1977, pokiaľ ide o tú českú a slovenskú scénu. Dominika Mirgová už spomenutá bola. Marian Geisberg, ten ako rodak z Piešťan, bol síce známejší pre mnohých viac ako herec než spevák. No a vyštudoval Vysokú školu muzických umení dnes je to inak 71 rokov od narodenia. Jeho prvým angažmánom bolo divadlo Jonáša Záborského v Prešove. To bola mm, hlavne prvá polovička 80 rokov. Potom prešiel do divadla SMP v Martine a od roku 1988 učikoval v divadle pre deti a mládež v Trnave. Od 92. bol členom činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, ale známy bol teda aj ako folkový pesničkár, autor, interpret. V roku 1998 vydal album Nápoky, v 2002 to bola dvojka s názvom Neladí, nevadí. V 2003 vyšiel eh, live titul Danilou Daniškovou a v 2010 potom projekt 5. ročné obdobie vydalej zbierky poviedok Ono ma to poje alebo prejsť Prahom a zavrieť dvere zobral 10. novembra 2018 takže 65 už teda bola bez neho zostali tu pesničky na ktoré sa dá v dobrom spomínať samozrejme ale dnes to bude o iných interpretoch. Ešte tam máme dámu, Editu Gruberovú, tá sa narodila v roku 1946 v Bratislave, stala za opernou speváčkou a tiež dlhoročnou členkou Viedenskej štátnej opery. Zomrela ale v Cürichu 18. oktobra 2021. Inak študovala na konzervatóriu a Vysokej škole muzických umení v Bratislave Premiéru si odbila v roku 1968, to bola tých 22, takmer možno, lebo ťažko povedať, že by to bolo po narodeninách. Do konca roka už veľa času nezostávalo, ale je to možné v úlohe Roziny v opere Barbier zo Sevilly. Po ukončení štúdií potom spievala tu v Banskej Bystrici v štátnej opere v roku 1970 dostala angažmán vo Viedenskej štátnej opere ako kráľovna v noci, kráľovna noci v čarovnej flaute. No a medzinárodná kariéra, tak tá ju potom dostala aj na iné miesta, lebo tak New Yorkská opera, Metropolitná, Milánska Laskala, alebo Royal Opera House v Londýne, Parížská národná opera, to sú úžasné stánky, Hlavné je, že teda bola členkou tej viedenskej štátnej opery. No a teraz presun do roku 2021. Postupne sme sa do tohto momentu dopracovali pri postupnom putovaní jednotlivými ročníkmi od roku 1960. Tak si teraz zaspomíname na obdobie, ktoré, no, bolo pestré. Bol to Medzinárodný rok mieru a dôvery, Hľadajme dnes tých, ktorí by sa postavili za mier ako taký. Medzinárodný rok kreatívnej ekonomiky pre udržateľný rozvoj. Ďalej to bol aj Medzinárodný rok ovocia a zeleniny a tiež Medzinárodný rok eliminácie detskej práce. U nás to bol rok plný demisí, lebo odstupoval jeden, potom ho nahradzoval druhý. No, tí, ktorých sa to týkalo, tí nám snáď asi ani nestoja za to, aby sme ich potom menovali. Napokon ani my im častokrát nestojíme za to, aby sa k nám správali ako k občanom tohto štátu. Pred voľbami ťuťu muťu a po voľbách v podstate po kampaniach, ktoré boli e, zavádzajúcimi, pretože jedno sa sľubovalo, druhé sa robilo tak to potom vyzeralo tak, ako to vyzeralo napríklad aj v tom roku 2021, ale Poďme aj hudobne si to pripomenúť, možno až prehnane optimistickým titulom zo strany Roba Šimka a skupiny Masriot, ktorá vtedy prišla s takým singlíkom, pesničkou s názvom Bude to fajn. Ak sa nastane že celý svet je v neshode a slnko nevíde na východe. Buď v pohode. Ak sa raz stane, že ťa všetko sa odzbrojí, s pocitom, že to nevstojíš. Buď v pokoji. Môže sa stať, že to nezrovnáš. Buď spokojná. Oh, pokojná. Ak to bude len divná show, kuris predsúľa zov, prestan slepo kráčať tmou, buď nad vecou to bude zas jednou z tých rán, zbarvené Hoci aj keď dostaneš nič viac ako optimizmus sme v tom roku 2021 nepotrebovali. On sa samozrejme zíde aj dnes, ale vtedy to bolo hlavne o tých covidových opatreniach od 1. januára od 5. hodiny rannej platil sprísnený zákaz vychádzania z dôvodu rekordného počtu nakazených osôb. Už ich bolo cez 6 tisíc na ochorenie COVID-19 za posledný deň od začiatku tzv. pandémie v roku 2020. Opatrenia boli platné vtedy iba do 24. januára. Ten zákaz schválila vláda na Silvestra predchádzajúceho roku. 8. februára potom do platnosti vstúpil tzv. COVID-automat a už sa to všetko triedilo, delilo. 15. februára sa aj začalo sčítanie obyvateľov domov a bytov. Bolo to jednoduchšie, lebo tak nemohli ste sa toľko hýbať ako v predchádzajúcich obdobiach. 1. marec bol celkom e, veselý. Po príchode ruskej vakcíny Sputnik na Slovensko sa vyostrila politická situácia samozrejme. Vtedajší predseda vlády Igor Matovič bol kritizovaný viacerými politikmi za spôsob, akým to tu všetko riadi a ešte aj kúpu neautorizovaných vakcín. E, predtým odmietla časť vládnych politikov, samotná kúpa rokovania o nej sa uskutočnili v utajení a e, Igorovi Matovičovi vtedy vytkli aj to, že ruské vakcíny vítal na letisku v Košiciach. Kritiku premiéra kritici rozšírili aj na ďalšie spôsoby riadenia krajiny. Počas pandemickej situácie vyvolanú krízu sprevádzala aj diplomatická aféra s Ukrajinou, ktorú premiér 3. marca vyvolal odpovedou redaktorovi v rádiu, že Rusku výmenou za vakcíny prislúbil Zakarpatskú Ukrajinu. Za tento výrok sa neskôr ospravedlnil. Ospravedlnenia zo strany politikov sú naozaj výnimočnosťou. 8. marca došlo na povinnosť nosiť respirátor, najskôr v priestoroch obchodných prevádzok a verejnej dopravy. 15. marca už potom vo všetkých interiéroch 19. marca počet zaočkovaných ľudí presiahol hranicu 500 tisíc, v apríli už to bol milión. Ešte, že sa medzi tým Slovensko dočkalo aj iných udalostí, aspoň teda tá, ktorá vyčnieva aj zo športu, keď Petra Vlhová získala svetový pohár v alpskom lyžovaní za sezónu 2020-2021. V máji sa rušil núdzový stav a rušil sa aj zákaz vychádzania. 14. júna sa už začali riešiť medvede, lebo na Slovensku bol zaznamenaný prvý známy prípad usmrtenia človeka medveďom v novodobej histórii. No a 12. septembra sa začala návšteva pápeža Františka na Slovensku. Upratalo sa v Košiciach. Choďte sa pozrieť dnes. 25. novembra potom pre krízový stav v nemocniciach v dôsledku covidu vstúpil na Slovensku do platnosti lockdown obmedzujúci slobodu pohybu ako keby ste ju dnes <laughs> mali nejak extra veľkú no a spustenie televízneho okruhu šport v rámci verejnoprávnej televízie to bol darček pod stromček vtedy 20. decembra do sveta sa pozrieme po pesničke. Čaká na nás nahrávka, ktorá bola singlom. Neskôr sa objavila aj ako súčasť albumu, s ktorým prišli Michal Prokoba, a skupina Framus 5. Ten album dostal názov Mohlo by to byť nebe. Áno, mohlo by to byť na zemi nebo, keby nám tu nebehali čerti medzi nami. No a vznikla aj pesnička s názvom Má vlast, ktorú ponúkol Michal Prokop ako autor hudby a aj ako interpret, zahral si aj na harmoniku s textom Jiřího Žáčka, už ako singlik to ponúkli, tak si to aj ako singlik poďme vypočuť. Země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky. Kde všichni věří jen své nevíře a gramofóny chrčí škoda lásky. kde místo zlata vzpytí se jen kys, kde příliš často radost hořkne v hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou k Bílé hoře. se v kočáře a pravda s láskou táhnou cestou pěší. Dědičná země kata miláře, kde mřít je těžko a žít ještě těžší. kde místo zlata cpytí se jen kýs, kde příliš často radost hořkne v hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou srdce si čím dál blíž, i když ji zapřeš, nemáš na vybranou. Neseš si v sobě věčný kříž, svou zemi krásnou naozaj iba miesto, kde človek poprvýkrát otvoril oči, aj keď mu môže byť lepšie aj niekde inde. No, poďme sa pozrieť do sveta, ako rok 2021 vyzeral aj vďaka iným udalostiam. V januári sa oslavovalo, uplynulo 20 rokov od spustenia Wikipédie, internetovej encyklopédie, všetky jej jazykové mutácie mali vtedy viac ako 55 miliónov článkov. V januári 18. ruský súd vzal do väzby opozičného politika Alexia Navalného. Stalo sa tak potom, čo sa po rehabilitácii, po otrave novičokom, z ktorého sa už nedá postaviť na nohy, tak on sa vrátil z Nemecka do Ruska. Nasledujúce dni sa v Rusku uskutočnilo aj viacero väčších protestov, ktoré sprevádzalo zatýkanie. Medzinárodná hokejová federácia sa rozhodla v januári tiež odobrať Bielorusku právo spolu organizovať majstrovstva sveta v ľavdovom hokeji 2021. Dôvodom bola politická aj epidemiologická situácia v štáte a vzhľadom na bezpečnosť účastníkov sa takto rozhodli konať. Tiež sa konala inaugurácia prezidenta a viceprezidenta Spojených štátov. Joe Biden sa stal 46. v poradí, Kamila Harrisová zase 47. v rámci viceprezidentovania a prvou ženou na tomto poste. Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy bol odsúdený za korupciu a obchodovanie s plynom v marci o 6 dní neskôr, čiže 7. marca v celokrajinskom švajčiarskom referende schválili voliči zákaz zahaľovania tvári na verejnosti. Zákaz vtedy podporilo viac ako 52% voličov. V Českej republike došlo k vyhosťovaniu 18 pracovníkov ruskej ambasády v apríli pre podozrenie, že ruská tajná služba bola zapletená do výbuchov muničných skladov ešte v roku 2014. V majstrovstva sveta v ľadovom hokeji tie sa konali od 21. mája do 6. júna. Tým centrom bolo Lotyšsko, v Rige sa hralo, z titulu sa tešila Kanada, 27. v poradí, vo finále zdolala Fínsko, Spojené štáty tie si domov niesli e, bronzovú medailu keď v e, stretnutí o tretie miesto zdolali Nemecko 6-1. Česká republika vypadla vo štvrtfinále s neskorším neúspešným finalistom a Slovensko podľahlo práve bronzovým hráčom, keď Fíni, e, teda Spojené štáty zvíťazili tak ako nad Nemeckom aj nad Slovenskom 6-1 vo štvrtfinále. Takže tam sa naše nádeje uzavreli, konali sa aj majstrovstva Európy vo futbale od 11. júna do 11. júla. Tento raz to bolo rozhádzané kade tade po Európe. Druhý titul si na svoje konto pripísalo Taliansko, ktoré vo finále zdolalo Angličanov. Môže byť, že si mnohí ešte vedia vybaviť strely zo značky pokutového kopu. Taliani sa tam preštrikovali cez Španielov v semifinále, Angličania cez Dánsko Česká republika stroskotala v 8 finále, nie v 8 finále, vo štvrtfinále práve s Dánskom po prehre 1-2 v Baku. E, vtedy sa hralo štvrtfinále aj v Ríme, v Petrohrade a v Mníchove. No, Slovensko sa nedostalo ani len do 8 finále, ale spomienky na to môžu byť celkom príjemné, tak či tak. Horšie je to už 24. júnovým dňom, keď v okolí moravských miest Břeclav a Hodonín pri slovenských hraniciach sa prehnala extrémne silná búrka s tornádom, 150 zranených. Potom došlo na letnú olympiádu v Tokiu od 23. júla do 8. augusta, keď sa uskutočnil záverečný ceremoniál v Tokiu a oficiálne ukončil tak letnú olympiádu, ehm, ktorá mala byť ešte v roku predchádzajúcom, ono sa to posúvalo samozrejme. Kvôli známym skutočnostiam slovenská výprava napokon získala jedno zlato, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. V 23. júla bieloruské úrady eh, nariadili zatvoriť 43 mimovládnych organizácií, ktoré podľa prezidenta Aleksandra Lukašenka podkopávali Bielorusko. V septembri v Japonsku sa skončili aj letné paralympijské hry. Slovenská výprava doviezla 5 zlatých, 2 strieborné a 4 bronzové medaile. No a 13. oktobra herec William Satner známy úlohou kapitána Kirka zo seriálu Star Trek sa ako 90-ročný stal doposiaľ najstarším človekom, ktorý absolvoval let do vesmíru. Takže môže byť, že aj toto mnohí zaregistrovali. Tých odchádzajúcich to si pripomenieme po pesničke, ktorá by tu dnes zaznieť mala, aj keď to nie je nejaká výrazná nahrávka, stala sa titulnou vtedy novinkového a zatiaľ stále najčerstvejšieho štúdiového albumu v poradí 13. zo strany Petra Naďa pretože ten album dostal názov Petrolej a kde už inde, ak nie v Petrolejke, by Petrolej mal mať e, priestor. On ich samozrejme má na svojom konte viac, aj štúdiových, ale tie piankové verzie predchádzajúcich e, úspešných alebo aj menej známych pesničiek, to by sme zase za také klasické štúdiovky rátať nemuseli, ani rokmi overené či duety, e, ktoré Peter svojho času ponúkol, plus Eh, liveku, folkovú, akustickú. Peter Nať v štúdiu S z toho 88. V tomto roku je to aj 40 rokov vydania albumovej jednotky Chráň svoje bláznovstva a samozrejme, keď už vychádzalo Petrolej, tak to nebolo o tom, že by fanúšikovia obliehali predajne a tak ako sa stalo aj v Bratislavskom priore, že tam vtedy prevrátili pokladňu, lebo sa chceli do, dostať k tomuto albumu. Tak teraz to prebiehalo už v komornejšej atmosfére, ale to všeobecne už nie je také divoké, aspoň nie na našom území. Tak si poďme pripomenúť teda po troch rokoch titulnú pesničku tejto 13. ňom petroleja, horia fotky už nastálo našich starých životov. Občas treba spáliť, čo ťa trápilo, ale nájsť tú odvahu ten plamen pre život. A ja horím pomaly, ako petrolej. A tak si ma nezasní, ani nerozlej. Vonku prší a voda berie špinu do kanál. roky už nastálo našich starých životov. Tu už sa pískalo v pesničkách Petra Nadia, hlavne keď mal nohy na stole. No, za niektorými nám môže byť e, určite smutnejšie, aj pesničkami samozrejme, keď neznejú tak pravidelnejšie, ale sú tu aj postavy, ktoré v roku 2021, ktorý sme tromi nahrávkami spomínali, dopísali svoj životný príbeh, tak chronologicky od januára po december aspoň zo pár mien, všetkých menovať to by sme tu sedeli celkom dlho. Začneme Ivanom Horvátom, ten bol slovenským hudobným skladateľom, dirigentom, redaktorom aj dramaturgom, ročník 1935, svojho času s Ivanom Úradníčkom spolupracoval a vznikli viaceré úspešné tituly, hlavne teda to eh, More Vise Pešiovej alebo eh, víťazná lírovka z roku 1970, ktorú písali pre eh, Marcelu Leiferovu, to sú tie slova, ktoré zazneli na Bratislavskom festivale. Po 5 dní neskôr, 23. januára, zomrel americký moderátor Larry King. O ďalšie 3 dní potom Jozef Vengloš, bol slovenským futbalistom a úspešným trénerom Rovnako tak e, nás opustila aj Hanna Maciuchová, česká herečka, pedagogička, ďalší herec Andy Hric, ten zomrel v posledný januárový deň, rovnako ako Ladislav Štajdl, hudobník, dirigent, skladateľ, z času na čas aj textár. Nasledoval ho Robokazík 1. februára a hudobný svet prišiel aj o Čika Koreu. Z 9. februára je táto informácia. Bol americkým jazzovým klaviristom a skladateľom. Americký vydavateľ Larry Flint, ten zomrel na druhý deň, 10. februára. 2. marca potom radím Pařízek, bol bubeníkom, lídrom skupiny Citron. Jozef Stražan, slovenský herec, ten zomrel 10. marca. 16. potom Štefan Manžár, slovenský herec a dubbingový režisér Hanna Hegerová, tá nás opustila 23. marca, snáď asi stále ešte netreba nejak extra predstavovať túto speváčku, šanzonierku, herečku. Milka Došeková bola tiež herečkou a v podstate tiež šanzonierkou. Zomrela 19. apríla, tiež sa stala autorkou televíznych scenárov. 21. apríla zomrel Robert Hutira, bol československým reprezentantom v cyklistike, 5-násobným majstrom Slovenska a dvojnásobným majstrom Československa. Známym sa stal hlavne svojim útekom za železnú oponu v teplovzdušnom balóne aj s celou rodinou, dokonca aj s bicyklom. Julo Viršík, ten zomrel 26. mája, bol známym slovenským rozhlasovým moderátorom. Popelka Libuška Šafránková, s tou sme sa lúčili v júni roku 2021. 1. júla potom zomrel Víťa Vávra, spievajúci bubeník. Ladislav Potmnešil, herec, známy aj e, z titulu Disko příběh, ten zomrel 12. júla. 18. to boli dve straty zo slovenskej strany Milan Lasica a z tej českej František Nedviet, folkový spevák gitarista, skladateľ, textár Jean-Paul Belmondo, francúzsky herec, ten zomrel 6. septembra, 3. oktobra potom Blanka Bohdanová, česká herečka, aj maliarka. S tým maľovaním mal svoje skúsenosti aj Miroslav Cipár, bol aj grafikom, ilustrátorom a sochárom, zomrel 8. novembra. O dva dní neskôr Miroslav Šbírka, Znie to neuveriteľne, ale už aj on sa ocitol na tomto zozname. Slovenský spevák, skladateľ Hilda Múdra, trénerka krasokorčulovania a zomrela 22. novembra. 30. decembra Karel Loprajs bol automobilovým pretekárom na nákladných automobiloch Tatra, hlavne Rally Paríž-Dakar, to bol podnik, kde sa mu výrazne darilo. No a zomrel aj Peter Naď, ale toto je správa z 3. decembra 2021 eh, a netýkala sa samozrejme našťastie pesničkára, ktorého sme počúvali. Tento Peter Naď bol československým a neskôr slovenským vodnoslalomárom. V tomto roku uplynulo 60 rokov od jeho narodenia a to tiež nie je dávno, 17. decembra by mal 60 a má aj, alebo na jeho konte je aj bronzová medaila z roku 1991 z vodného slalomu. Boli to majstrovstva sveta vtedy, keď sa mu takýmto spôsobom zadarilo v bývalej Jugoslávii v 91. No, my teraz už preklopíme opäť výhybku, pretože na nás čaká ešte niečo zo strany Jiřího Šlitra, ale predtým aj jedna storočnica, ktorú si môžeme pripomenúť, keďže Petrolejka by mala byť dnes posledná v tomto roku, tak aby sme ju neminuli. 26. december rok 1924 a Kramolna pri Náchode to je obec, v ktorej sa narodil neskorší jazzový gitarista a hudobný skladateľ, autor hudby k animovaným filmom a seriálom Jaroslav Celba. Na tú gitaru hral v jazzovej kapele, dokonca s Jozefom Škvoreckým. No a e, pokiaľ ide o skladateľskú činnosť, tak e, pohádky z Machu a Kapradí, o makové panence, Štafliga špagetka, Oklukovi z, pan, z plakátu, možno známejšie v Českej republike, ale aj na Slovensku. E, sme mali možnosť si jednotlivé tituly popozerať a ten prvý spomínaný, ten dostal názov o Kremienkovi a Chocholušikovi a znela tam melódia, ktorú Jaroslav Celba mal možnosť ponúknuť. Ten text, ktorý budeme počúvať, napísal Ivo Fischer, interpretom sa stal Karel Gott a v jeho podaní to znie tiež aj po rokoch úžasne. Točilo sa v marci roku 1974. ten dům snad líp, než já budete znát. Střecha šik má, má z jehličí trám. Cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chaloupky k nám pár kroků dál přes dvě pápěží. Z tebo trávy a háj z mravenčích Cestu znám jen já, ale vám řekni rád, ať struny dětství v nás dál mohou hrát. znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chalouky k nám. cestu znám jen já, ale vám řeknu ji rád, ať struny dětství nás dál mohou hrát. struny detství, to je celkom ľahké rozozvučať, aj pohádkami z machu a kapradí častokrát ľudovo označovaný titul ako Křemní a Vochomúrka, alebo teda Kremienok a Chocholúšik u nás. Československý animovaný televízny seriál, ktorý je z roku 1968, aspoň teda tie prvé časti v rámci Večerníčka vysielané. Námetom bola rovnomenná knižka spisovateľa Václava Čtvrtka, v ktorej boli príbehy hlavných hrdinov popísané. Postavy nakreslil Zdenek Smetana, a nahovorila Jiřina Bohdalová. Hudbu písal práve Jaroslav Celba, ktorého storočnicu si takto pripomíname a s, so Zdeňkom Smetanom spolupracoval už na počiatku 60 rokov, hlavne na filme Jediná radosť a na Štaflíkovi a špagetke. Epizódy väčšinou nemali kompletne originálny soundtrack z prívodné skladby Jaroslava Celbu boli natočené dopredu a do epizód v podstate len tak vložené podľa nálady individuálnych scén. Natočilo sa 39 častí po 8 minútach. Tá prvá séria, 13 epizód, to ešte boli čiernobiele diely. Prvý, jak Kremnílek a Vochomúrka zasadili semínko tak toto odpremierovali 6. oktobra roku 1968 a po úspechu tejto série potom televízia e, natočila, alebo boli pre televíziu natočené aj ďalšie časti, ďalšia 13-dielna séria. No a na toto obdobie sa teda dá spomínať, aj keď teda život Jaroslava Celbu nebol iba o takýchto príjemných momentoch. V 50. rokoch bol tiež vtedajším režimom neprávom odsúdený a dva roky nespravodlivo väznený, neskôr rehabilitovaný. Našťastie teda mm, to ustál a mohol pokračovať ďalej. Okrem hudby pre animovaný film a televízne seriály sa stal aj autorom skladby Harlequin pre Sláčikový kvartet. Potom tam boli baletné rozprávky, napríklad Dievčatko so zápalkami podľa Hansa Christiana Andersena alebo o 12 mesiačikoch príbeh na motívy e, Boženy Nemcovej. V roku 2009 si prevzal čestné uznanie za prínos českej kultúre pri oslavách 90. rokov e, ochranného zväzu autorského o dva roky neskôr ho zväz vyhlásil najúspešnejším autorom v zahraničí podľa štatistík z februára 2013 patril medzi 20 najúspešnejších skladateľov za ostatných 20 rokov. Tam, e, pokiaľ ide o odchod, lebo tento príbeh sa už uzavrel vo februári, e, ale nevie sa, že teda, či to je rok 2013 alebo 2014, tam sa údaje rozchádzajú, v každom prípade už je to len o spomienke, tá storočnica je bez neho, ale s príjemnými spomienkami určite na tituly E, pod ktorými má možnosť figurovať jeho meno a podpis. No a teraz ďalšia spomienka na Jiřího Šlitra. Je tu 55. výročie odchodu a zostalo tu toho veľa, tak aspoň 5 pesničiek si poďme pripomenúť. No a tú krásu, ktorú vytvoril tu snáď naozaj nelze popsat slovy. Thank you. lichotit. Být dejme tomu čem. abych, abych si, si ji, vzal. Mohu pro ní stavět hrady, sbírat mince, trpět hlady, složit píseň, rozbít atom. Ona ale trvá na tom, abych, abych, abych, abych, abych, no abych, abych, abych, abych si, abych si, abych si, abych si, abych si ji vzal. všechno vy pro ní udělá. Jen kdyby na to přání, abych, abych si, si ji, ji vzal. Tu sme tiež v tomto prípade storočnicu v tomto roku spomínali 15. februára, pretože aj Jiří Šlitr bol ročník 1924, rodák zo zálesnej Lhoty pri Jilemnici. Narodil sa do staršieho mlinárskeho rodu. Detstvo prežil na samote, ocino bol učiteľom, potom študoval na gymnáziu v Jilemnici, neskôr prestúpil na gymnázium v Rychnove nad Knežnou, kde maturoval v 43. a spolu zakladal aj Rychnovský Dixieland hrajúci v Prahe pod názvom Čekoslovak Dixieland Jazz Band. No a hral aj s Akord klubom, kde sa zoznámil s Jiřím Suchým. Najvýznamnejším jeho pôsobením bolo divadlo Semafor, Inak bol vyštudovaný právnik, ale tomuto povolaniu sa v podstate nikdy nevenoval. Na právnickej fakulte Univerzity Karlovej získal aj titul Judr vďaka štúdiám v rokoch 1945 až 1949 ale možno aj práve preto mu hovorili doktor Klavír a odtiaľ bol zrejme aj názov doktor Matrace. Tiež bol veľmi dobrým kresličom, grafikom, takže veľa vecí stíhal, ale to, že bol vynikajúcim autorom pesničiek, tak o tom tiež nemožno pochybovať, pretože mnohé hitovky, ktoré nám tu zostali, vypovedajú jasne, že mu to išlo parádne a mnoho pesničiek, ktoré hlavne teda s Jiřím Suchým dávali dohromady, to sú už dnes v podstate evergreeny. Ehm, nie všetky si písali iba pre seba, predovšetkým boli písané pre iných a hlavne teda Jiří Suchy bol tým interpretom, ale boli aj iní, ktorí si napríklad aj s Jiřím Šlitom zaspievali, čo si môžeme tiež pripomenúť v nahrávke z apríla roku 1965. Tu už v podstate len textár by mohol niečo ešte k tomu vysloviť, pretože Jiří Šlitr, Eva Pilarová, Nadia Urbánková a aj Jozef Vobruba ako šéf tanečného orchestra už medzi nami nie sú. Tak spomínajme aj na Amforu lexikon a preparát. Preparát otázku, co je amfora. Amfora je, když... Je to kříž, mě totiž vyznal jeden básník lásku koncem února. Únor bílý pole sílí. Od té doby se zlobí a neví už, co by mi zlýho řek. Má jen stek a já jsem má jak došel k názoru, že máme místo srdce amforu a proč o tom báseň psal. Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je lexikon. Lexikon je, když chci už znát jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on. Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu. Proč si asi rve vlasy a ty krásný časy vyhrát se smá. Prchli dál jen kvůli lexikonu. Nestojí o jídlo a to, že lexikon je lepidlo, tomu ani preparát. Preparát je, když... Žádat jdu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručne dá. Prečo, Jano, ideš? Preparát. Už mi šedne a bledne a chřadne, den zemne a zdá se mi chvíle mi, že mě už nepovedne kamaráti, nestojí a bydlí v preparátním pokoji. Zkrátka chce bejt stále sám. Ta spolupráca s Jiřím Suchým tak e, od roku 1959 to bolo naozaj o ceste, ako nôž maslom prechádzali keď začali ponúkať jednotlivé tituly. Tá prvá pesnička to bola píseň o Hamletovi. Objavili sa aj v televízii počas silvestrovského programu, kde odpievali titul Takový je život. To je skladba, ktorú mnohí poznajú možno vďaka slovám typu Potkal, potkan, potkaná. Bola tam aj vesnická romance. Ich výstup vyvolal aj legendárnu reakciu jedného rozhorčeného diváka, co ste to tam pustili za dva chuligány v 59. už skladali pesničky pre hry, a to ešte konkurencii. Bolo tam divadlo SK Neumana, divadlo Rokoko, no ale založili si aj to divadlo 7 malých foriem, čiže semafor a hneď prvá hra Človek z púdy otvorila tú zlatú éru semaforu. Napokon pesnička Včera nedele byla tá sa stala najpredávanejšou skladbou až do roku 1982, keď e, nabehli holky z našej školky Petra Kotvalda a Standu Hložka. No a tá tvorivá mm, stránka, tak tomu sa venovali najskôr písaním pesničiek, no ale Jiří Šlitr, ten sa potom objavil jako ako herec e, v titule Jonáš a Tingle Tango a tak mal možnosť možno nečakane rozšíriť herecký tím divadla Semafor a úspešnosť potom rozhodla aj o tom, že sa objavoval aj v ďalších programoch. Tam ten projekt Kdyby tisíc klarinetu, ktorý prišiel v roku 1964 aj na filmové plátna, tiež rozhodol o tom, že by to mohlo byť zaujímavé aj v ďalšom období, ale v 66. sa herecké cesty obidvoch eh, Jirkov rozišli Jiří Šlitr si zahral vo svojom projekte Ďábel z Vinohrad a e, Jiří Suchý, ten zase mal e, svoju beneficiu. Ten e, Ďábel z Vinohrad nám aj celkom pasuje k tomu, aby sme si pripomenuli tiež skladbu, ktorá do tohto projektu patrí. Tá je z októbra roku 1966. Točil to s kapelou Milana Dvořáka a, a hoci teda text písal Jiří Suchý, tak je to viac taká solovka Jiřího Šlitra, ktorý aj bude sedieť aj za tým speváckým mikrofónom pri klavíri, samozrejme. Co som měl dnes k obiedu? Představte si, představte si, co jsem měl dnes obědu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím, se zelím kyselým, to koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky se zelím, se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, to koukáte, to KD, to jsem měl necko pědu. Přední slouka, představte si, představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím, se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, do ví co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes po Představte si, představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím, se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Do více v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám jsem si za pecí, zadělal telecí, to koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Představte si, představte jedu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedliky se zelím, se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, Do ví v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. sám jsem si za pecí zadělal telecí, škubánky maštěný, pak chtěl jsem jak praštěný. To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes v jsem měl dnes k obědu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedliky se zelím, se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Dobrý co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji zvařenou, Sám jsem si za pecí zadělal telecí, škubánky maštěný, maštil jsem jak praštěný, ustený na hráku, střílel jsem ho na bráku, ter na kvíně, koupil jsem ho v Londýně, uchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou, porůvky na prádle, našel jsem měl ve prádle, pirošku, blinčiky, kartofiolie, svinčiky, co je moc, to je moc, srdečky pro Olomouc, na chlebě, ramadur, od madame Pompadour, škená tomu konzervu, samozrejme ten záverečný Grganček. No, mnohí pozerali s veľkými očami na to, ako to vtedy trošku škrípalo vo vzťahu medzi tandemom Jiří Šlitr, Jiří Suchý. Tento zdôvodnilo hlavne tým, že sám pracoval na filme Neviesta a neprizval Jiřího Šlitra ku spolupráci, ale v tej tvorivej stránke alebo potvorivej stránke to nebolo poznať. Obaja hrali aj skladali spoločne aj naďalej. Hoci teda Jiří Šlitr z divadla mm, podľa dochovaných informácií vyhodil aj kmeňový orchester Ferdinanda Havlíka, pretože chcel pod dobovým vplyvom semafor viac posunúť k beatovému zvuku, čo Ferdinand Havlík odmietal a v tom čase potom aj vystavoval svoje kresby. V 67. sa vydal na svetovú výstavu do Montrealu, kde uvádzal kinoautomat pre deti a aj e, jeden z programov Ďalšie výstavy ho čakali v Hollywoode, v Houstone, počas nasledujúceho divadelného turné sa potom vzťah medzi Jiřím Šlitrom a Jiřím Suchým znovu zlepšil. Podľa Jiřího Suchého sa z nich práve v tom čase stali naozaj skutočne blízki priatelia, čo utužili aj udalosti z leta roku 1968, Jiří Šlitr reagoval okamžite a ešte v tom čase, keď bol Jiří Suchy v zahraničí, nasadil obnoveného a politicky aktualizovaného Ďábla z Vinohrad. No a potom e, v zápäti dodali Jonáša a doktora Matrace. Tá politická kritika tá sa objavila aj vo filme Zločin v Šantánu a Jiří Šlitr aj s Jiřím Suchým podpísali tiež petíciu 2000 slov Koniec 60 rokov tak to bol program Plakala panna plakala, dvojdielny a tri diely Grand Super Tingle Tango a znovu uzmierenie sa s Ferdinandom Havlíkom, aj štúdiová platňa Jonáš a doktor Matrace, to už točil Havlíkov orchester, takže sa to v celku všetko vylepšovalo, ale prišiel ten 26. december 1969 a rana, ktorá zaskočila všetkých v podstate, nielen priateľov. Jiří Šlitr odišiel z domu so slovami, že potrebuje v Prahe nieco, niečo zariadiť a keď sa dlho nevracalo, tak začala rodina po ňom pátrať, našli auto pred ateliérom na Václavskom námestí a bohužiaľ v ateliéri aj bez známok života samotného Jiřího Šlitra. Príčinou úmrtia oficiálne teda unikajúci svietiplín z kachlí, ktorými si e, kúril. To bolo všetko, špekulácie, že išlo o romantickú sebevraždu, lebo spolu s ním zomrela aj mladá žena, alebo dokonca o vraždu, tie sa ukázali ako nezmyselné. Treba to takto brať, rešpektovať. No a tešiť sa aspoň z toho, čo nám tu zostalo v nahrávkach. Ono by sa dalo samozrejme ešte dlho rozprávať, ale ten čas sa nám kráti tak tou predposlednou pesničkou bude skladba trošku možno nečakaná, pretože autormi sú, čo sa týka skladateľskej činnosti, Miloslav Ducháč a Vlastimil Hála. Pôvodný interpret spolu s Jiřím Voskovcom písal aj text, čiže Jan Verich. No a Jiří Šlitr tento točil v marci roku 1966, tiež pod názvom Nerýmovaná. Nerýmovaná. Dřív než hřeb do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebýval jako dnes. Nebýval svět jako je dnes. Na tý louce zelený jelení se nepásli a holka modro oká u potoka nebyla. U potoka na Pražském mostě rozmarínka nerostla. Zkrátka na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec. Na boží svět nebyl vůbec. Pátrá z nebe komise, v čem asi svět chybuje. Od ní pán Bůh doví se, že se nic nerýmuje. Že se nic nerýmuje. tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa. Pegas měl křídla spuchřelý, spad na naninku do zelí a jak jí bránil jeníček, roztrh s rýmama pitlíček. S rýmama se roztrh Cvrček cvrk a holub vrk a pytlák v lese usek smrk a husák huse vytrh vrk, kozel trk vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, skrz krk, strč prst. A když tě štípne vrabenec, učiní ti pupenec, po červnu jde červenec, kde kdo přijde po věnec. Je červenec. Svět se veselej stočí, holkám hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti poskočí. Od té doby kamarád, kamaráda mývá rád, milý milou miluje, rým se s rýmem rýmuje. Milý s milou hloupý na svět nadává a chytrý si libuje a tak to na světě stává, proto se svět rýmuje. A proto se svět rýmuje. A proto se svět rýmuje. Máme pred sebou bodku za v podstate poslednou tohto ročnou Petrolejkou a keď sa venujeme tomu aj 23. decembrovému dňu, tak by to ešte chcelo zo pár mien z kalendára aj z tých narodeninových, aj z tých odchádzajúcich a potom už záverečnú skladbičku uvedenú trošku netradičným spôsobom, ešte to bude o Jirkovi Šlitrovi. Tak e, pohľad medzi narodeninových ten nás môže ťahať aj do 18. storočia. Francúzsky orientalista Jean-François Champollion ten sa narodil v roku 1790, zapísal sa do histórie tým, že ako prvý rozlúštil egyptské hieroglyfy, ďalší lúštič Štefan Pozdišovský z obce Močenok, narodený v roku 1906 ako historik a prekladateľ, preložil zase rímsky nápis na Trenčianskej skale. 20. storočie, tam sa môžeme prejsť tiež, 110 rokov dnes uplynulo od narodenia Stalo sa v Nadliciach v prípade bývalého riaditeľa Slovenskej filharmónie, hudobného skladateľa Desidera Kardoša. Ten sa stal zakladateľom a významným predstaviteľom slovenského symfonizmu, autorom siedmých symfónií a aj hudby pre rozhlasové hry, prípadne dokumentárne filmy. Jeho rovesníčkou bola rodáčka z Východnej, Zlata Hajdúková, prvá profesionálna slovenská filmová herečka, stvárnila aj Aničku v druhej verzii zvukového Jánošíka. Režisér Martin Frič obsadil Paľa Bielika do hlavnej úlohy s herectvom má svoje skúsenosti aj Eva Landlová, ročník 1931, bratislavská rodáčka, herečka, dubbingová tiež, na scéne viac ako 70 rokov. V súčasnosti by mala byť najdlhšie pôsobiacou herečkou, na Slovensku. Inak so svojimi dvomi sestrami v detstve navštevovala krasokorčuliarské tréningy a v roku 1948 sa stala majsterkou Slovenska v krasokorčulovaní. Dnes je maminou Mateja Landla, tiež herca. E, japonský cisár Akihito, ten sa narodil v roku 1933, stal sa 125. v poradí. Vicente de Bosque, Eh, bývalý tréner španielskej reprezentácie vo futbale, ročník 1950. V roku 1976 sa narodil Mikael Samuelson, švédsky reprezentant v ľadovom hokeji, držiteľ trojkoruny, môže za to teda Stanley Cup s Detroitom, potom olympijské zlato s reprezentáciou, ktoré získal, rovnako tak aj titul majstra sveta toto je potrebné, aby ste mali tú zlatú trojkorunu. Tatiana Kuchařová, rodáčka z Trnavy, modelka, herečka, zakladateľka nadácie Krása pomoci, neskôr manželka Ondřeja Brzo Bohatého. Dnes už by to mala byť minulosť po tejto stránke. Tak tá je ročníkom 1987 a o rok mladším rodák zo Žiliny. Cestný cyklista Juraj Sagan starší brat trojnásobného majstra sveta Petra Sagana. To je z narodení nových kompletká, keď sa pozrieme medzi odchádzajúcich. Zoznam nie je taký dlhý, hoci by teda mohol byť aj dlhší určite. Andrej Nikolajevič Tupolev, ten zomrel v roku 1972, bol to ruský letecký konštruktér. Boži Vojzeman, filmový režisér, scenárista, pôvodným povolaním úradník, ktorý si pre seba písal scenáre krátkých e, filmov, no a potom neskôr sa podpísal pod e, viacero úspešných titulov, určite pišná princezna, Dovolená s andelem, Byl jednou jeden král, aj ten andel na horách, Fantom e, Morrisvillu, Šílenie smutná princezna, spomínané ženy vo vsajdu, prípadne Honza Málen králem s Jirkom Kornom. Boživoj Zeman zomrel v tento deň v roku 1991. Mm, Michail Timofejevič Kalašnikov, konštruktor známej útočnej pušky. Ten zomrel pred 11 rokmi. V roku 2014 to bol český moderátor, publicista Přemek Podlaha, známy napríklad z televíznej relácie Receptár a Liuba Skořepová, herečka, rodáčka z náchodu, aj spisovateľka, autorka divadelnej hry, dlhoročná členka činohry Národného divadla v Prahe. Tá nás opustila v roku 2016. Dva roky nosila cenu eh, mimoriadného šarmu. Toto je tiež udelili v Českom rozhlase. No a šarm svojský mali určite aj páni, Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Na toho prvého spomínaného sme dnes predovšetkým spomínali a ešte budeme spomínať v bodke. Aktuálna Petrolejka teda končí. Majte pekné Vianoce a úspešný záver toho aktuálneho roka. Nezabúdajte na to, že tým sa nič nekončí, nemalo by sa, znať to tak aj bude platiť. No a tak hádam sa budeme počuť aj v novom roku tak nech je pre vás minimálne tak úspešný ako ten, ktorý nám už pomaličky máva na rozlúčku. Tak prej tady máme ešte místečko pro jednu píseň. Jo, jo, jo. Vážne? Tak nejakou naspívame, no poďme. No jo, ale vočom? Vočom, vočom, to je jedno vočom. Protest song nejakej. Protest song. Ale proti čom? To máte jedno, hlavně jde o to, aby to byl protest song, poněvadž protestconzi, mm, to je moje, ti jsou moji, aby se tak řeklo. Jo? To já hrozně rád. Já jsem vám psal songy ještě v době, kdy, kdy se to ani tak nemenovalo a už jsem to psal. Opravdu, to byly je, eh, ostrý věci. Třeba ty kapitány, jak jsem napálil, to neznáte? Ne, to nevím. Víte, ty kapitány, jak, jak ono si to tahá lodě do privátu vidím ty lodě, co jim svěřil ten pracující lid, jo, tak oni si tahají do privátu, tak jsem si říkal, ne, ne, ne, takhle to nenecháš, jsem si říkal, jsem si tykal, víte, ještě. A vznik z toho protest song, to bylo takhle. Kapitáne, kam s tou lodí takhle adresně jsem Aha, na ně šel, jo. Nevlečte jí do poschodí, probudíte pár jo, probudíte partaje, to byla taková narážka na malou aktivitu Národní fronty, ale nechte si to pro sebe, jo. Jste kanón. Je, to, to, to ještě nic není, to ještě nic není, to až uslyšíte třeba tohleto. Oči má sněhem zaváté, znáte to? Mhm, mhm. V duši má chladný vtín, rampouchem srdce prokláté Posloucháte? Na dlaní mráz, ledový hlas, studený klín. Jo, to jsem totiž, to se tenkrát v zimě málo topilo, tak jsem to takhle kop. No tak to vám řeknu, já mám taky protest song. Vy, vy, vy, jo. No ano, poslouchejte. Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedliky se zelím, se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu? No, koukáte. E, my jsme vlastně takový jacísi protestanti. Protest... Ne, to nemůžete takhle říkat. Já, já jsem třeba katolik. Řeckej? Ne, ne, e, ten druhý. Ten. Škoda, že nejste řecký. Co to? No, mně by se to totiž moc hodilo. Já mám totiž v Athénách známou holku. A je, je. Že byste ji pozdravoval. Vidíte, v tom je právě ten rozdíl mezi náma dvěmi. Ma. Jo? Že co vy máte tamhle někde po Atenách holky, tak já sedím doma ale přemýšlím. Jo. No a co vy přemýšlíte takhle? Veliký myšlenky mě v hlavě rotujou, jo, to jsou o životě. Já vám sedím třeba takhle odpoledne a najednou lubho poznání. Jo? Najednou je hm. najednou takový světlo a najednou je to všecko jasný. Najednou vidím zřetelně, že je někde chyba. Ale kde? Uh, no, hej, tak zase tak kormoc jasný to není, jo? co si budeme nalhávat. Ale vím, že někde musí být nějaká chyba a říkám si, napišme protest song proti té chybě, nevím, kde je, tak napíšeme takový univerzální protest. Proti song, všemu. Jo? Kdybychom no to vzali komplexně, když si to s někým rozházet, tak, tak s každým a jedem. Proti autům, proti mění, proti skautům, proti bdění, proti době, proti frakům, proti sobě, proti mraku, proti pánům, proti panám, proti plánům, proti stranám, proti prachu, proti blátu, proti strachu, proti stát, proti sněmu, proti dýmu, proti všemu, proti vnímu, proti hromu, proti bleše, proti tomu, kdo se češe, proti autům, proti mění, proti skautům, proti bdění, proti době, proti fraku, wrogu, proti sobě, proti mraku, proti pánům, proti pananám, proti plánům, proti stranám, proti prachu, proti blátu, proti strachu, proti státu, proti sněmu, proti dýmu, proti všemu, proti vnýmu, proti hromu, proti bleše, proti tomu, kdo se češe, proti těm, co přes protesty mluví stále, ale z cesty. My jsme ti stoprocentně rozhněvaní muži, my máme v srdci vzdor a v oku plno zloby. Ta naše píseň burcuje a paže tuží, k tomu na koho náhle padla tíha doby. My jsme ti stoprocentně rozhněvaní páni a není radno si s námi zahrávat. Nám dvěma nikdo na světě se neubrání, protože my se dovedeme smát. Víme, že smích ten dělá z lidí omyl.